miljenika, miljenika, miljenika. Cijenjeni slušalci i dobri narode, još jednom najiskreniji selami i pozdravi iz studija BM Radija kao i svakog ponedjeljka druženje nastavljamo uz emisiju stazama Allahovog miljenika. Već smo kazali o čemu večeras govorimo, tema je savremene nedoumice vezane za manifestiranje idolopoklonstva, a naši vaš gost, gost predavač večeras je magistar Emir Demir. Magistre, selam aleikum i dobrodošli u studiju BM Radija. Aleikum selam, berkatu i bolje vas našli. Naravno, vama cijenjeni slušalci poziv da ostanete uz BM radio, pratite još jedno izdanje emisije Stazama Allahovog miljenika, prije nego što počnemo sa večerašnjim predavanjem reklama poruka za web stranicu Minber.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 Ne svake sedmice, ali otprilike svakih 20 dana do mjesec dana. I u prethodnim emisijama koji su tretirale ovu tematiku govorili smo nešto više naširoko o, o pitanjima pojave idolopoklonstva i manifestiranju idolopoklonstva u onim narodima, među onim narodima koji su bili prvi na zemlji do današnjega dana i govorili smo o pritjerivanju prema u učenim ljudima, pretjerivanju prema dobrim ljudima, na kraju i pretjerivanju prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, jer e, sve su to putevi nekada koji vode do e, samoga idolopoklonstva, odnosno do širka. Allah subhanahu wa ta'ala je nama naredio da isključivo njega obožavamo, da mu druga ne pripisujemo, pa nam je naredio da budemo istrani, ustrajni u svojoj vjeri, naredio nam je da kada mu činimo ibadet, kada robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu ne pripisujemo nikoga u smislu da ne dajemo nikome učešća ili nečemu učešća, bilo se radi znači o živom biću ili neživom, neživoj materiji, da ne dajemo nikome e, učešće u onome što isključivo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala božanstvenost je neprikosnovena, ona je nedodirljiva za muslimana i narušavanje ovoga principa označava i narušavanje čovjekove vjere. I rekli smo da je Muhammed sallallahu alaihi došao kao izaslanik od Allah subhanahu wa ta'ala da suzbija idolopoklonstvo i da poziva ljude, općenito sve ljude, da ih poziva u obožavanje jednoga Boga, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji nema sudruga. I to je taj pravi e, monoteizam, mada imamo, dragi slušalci, različite interpretacije e, monoteizma. Pravi monoteizam jeste islamski monoteizam, onaj monoteizam s kojim je došao poslanik sallallahu alaihi sallam. Jer monoteizam kao riječ, kao termin, može nekada označavati i obožavanje drugih e, bogova mimo Allah subhanahu wa ta'ala. To jeste da se obožava jedan bog, ali e, koji nije Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno jedno božanstvo, a istinski bog jeste samo Allah subhanahu wa ta'ala i kada spominjemo riječ Monoteizam neminovno moramo e, spomenuti uz monoteizam i to da je on islamski jer islamski monoteizam je jedini e, monoteizam koji je priznat kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi inna dina inda Allahil islam jedina vjera priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste samo islam. Mi ćemo govoriti o nekim nedoumicama koji su se proširile i koji su uveliko se nalazile kod onih koji su bili prije Muhammeda sallallahu alejhi kojima su ljudi opravdavali e, svoje nevjerstvo, odnosno svoje idolopoklonstvo. Neke od tih nedoumica su ostale i do današnjega dana, mogu se naći kod onih koji nisu muslimani, a nekada se nađu također kod onih koji su muslimani, koji se deklariraju kao muslimani. E, to su nedoumice Eh, zbog kojih su zalutali eh, mnogi ljudi zapravo te nedoumice se uzimaju sa eh, strane onih koji ih zastupaju kao argumenti odnosno kao dokazi da bi se opravdala zabluda i da bi se opravdalo to idolopoklonstvo zato je neophodno da riješimo te nedoumice, to jeste da ih pojasnimo, da pojasnimo kako su one neispravne. Li jehlike men heleke an bejina, o jahja men jahja an bejina, evo jahja men haja an bejina, da bi, znači, propali oni koji su već propali na osnovu dokaza i da bi živjeli oni koji već žive na osnovu na osnovu dokaza kako se navodi u Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Neke od ovih nedomica su isuviše e, stare, u smislu da su ih e, prvi idolopoklonici spominjali kao e, svoje argumente ili protudokaze putem koji su oponirali poslanicima i vjerovjesnicima koji su im dolazili. Prvi od njih je bio svakako Nuh, alaihissalam. I on se susretao sa sličnim nedoumicama, a jedna od tih nedoumica jeste i nedomica koja je zajednička za um, veliki broj uh, idolopokloničkih uh, skupina iz različitih naroda, iz različitih generacija, iz uh, različitih etapa i perioda ovoga čovječanstva. Ta nedoumica jeste argumentiranje prethodnom praksom i vjerom očeva djedova, pradjedova u općenitom smislu predaka. To jeste da su oni to i to vjerovanje, to i to religiju naslijedili s koljena na koljeno jedni od drugih. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا Također mi nismo prije tebe poslali ni opominjača, to jeste poslanika vjerovjesnika, u određeno mjesto nasilje, a da oni koji su bili odani raskoši nisu rekli inna uđedna aba'ana ala ummetin wa inna ala asarihim muktedun. A da oni nisu rekli mi smo zatekli naše očeve na ovoj vjeri i mi dosljedno slijedimo njihovu vjeru. Mi ih dosljedno slijedimo, to jeste mi ne odstupamo od njihove vjere. Znači, kada govorimo o ovom slijedženju, ovdje mislimo na slijedženje koje je pokuđeno, to jeste slijedženje u zabludi. Ne govorimo o slijedženju u dobru koje ćemo kasnije spomenuti. Ovaj argument kojeg smo iznijeli, to jest argument kojim se pravdaju idolopoklonici koji se pravdali još od prvih e, vremena je argument onih koji nalaze sebi opravdanje ne imajući dokaza, jasnoga dokaza za svoje vjerovanje i za e, slijedjenje e, onoga što zastupaju. To jeste, ovo je argument nemoćnih. Kada nemaju nikakvog više dokaza ni argumenta protiv poslanika i protiv e, vjerovjesnika, protiv onih koji pozivaju u čisto e, čisti monoteizam. Kada nema više dokaza, onda im preostaje zadnji dokaz koji je također slab, ali on je zadnji dokaz. Kažu mi smo ovako na ovaj način zatekli naše očeve, naše predake i mi ih slijedimo u stopu. Mi ih slijedimo dosljedno u stopu. Naravno da je ovo dokaz koji nema nikakve osnove i da se njemu ne može pridati nikakva pažnja kada se radi o raspravi, posebno kada se radi o naučnoj raspravi, jer ovi očevi, ovi predaci koje oni spominju i koji slijepo e, slijedi, nisu bili na uputi. To su oni koji nisu bili na uputi. A onaj ko nije bio na uputi, nije dozvoljeno slijediti takve, pristajati za njima, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, njima replicirajući, kale, evo la uđitukum bi ehda mimma vođetum alihi abaekum. Pa je rekao, zar vam ja nisam došao sa onim što donosi veću uputu, što je upućenije od onoga e, na čemu ste vi zatekli vaše vaše predake. To jeste, kada je Muhammed sallallahu došao svome narodu, njegov narod se pozivao na svoje predake. Mi znamo da je e, vjera općenito Muhammedog sallallahu naroda bila Ibrahimova, Ibrahimova vjera. Međutim, ta vjera se vremenom iskrivila i preobrazila se u idolopoklonstvo, obožavanje e, kipova kao posrednika do Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao kao zaslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala da se bori i da suzbije ovakvo vjerovanje, jer ovako vjerovanje nije primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala i ono je ključ čovjekovoga uspjeha na e, ovom i na budućem svijetu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao da pojasni ljudima da takvo vjerovanje nije ispravno i da nije prihvaćeno. A zadnji argument kojeg su uzimali Uh, idolopoklonici do poslanika sallallahu alejhi ve Zadnji argument dokaz na koji su se oni pozivali jeste mi smo zatekli naše očeve i naše predake na ovom vjerovanju i mi ih u tome slijedimo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala E, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kaže pa zar vam ja nisam došao sa nečim što je bolje i što je upućenije od onoga na čemu ste vi sami zatekli svoje predake. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugim ajetima, zar su vaši očevi bili takvi da nisu znali ništa, to jeste da nisu znali razlikovati istinu od neistine, niti su znali za uputu. Ili Zar e, vaši očevi su bili takvi da ništa ne shvataju, niti e, znaju pronaći, znaju pronaći uputu. Ovo su znači sve replike koje su navedene u Kur'anu od strane Allah subhanahu wa ta'ala onima koji su e, argumentirali time da ostaju na svojoj vjeri pozivajući se na prethodno stanje, to jeste pozivajući se na vjeru svojih predaka. A ta vjera je naravno e, ispravna vjera bila iskrivljena i to je postala naravno vjera njihovih predaka međutim zašto se nisu vratili na osnovu ako se govori ovdje o poslaniku Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegovom poslanstvu zašto se nisu vratili ti mušrici i poklonici na osnovu a to je Ibrahim alaihi selam Ibrahim alaihi selam koji je e, bio hanife muslima koji je bio pravovjerni i pokorni čovjek Allah subhanahu wa ta'ala. Pravovjerni, znači monoteista, koji nije e, činio širk u makane minul mušrikin, nije bio od onih koji su bili idolopoklonici. Zašto se nisu vratili na tu osnovu? Ako ćemo govoriti o predacima, onda je bilo najpreći da se e, vrati na svoga e, predaka, a to je Ismail, odnosno Ibrahim a.s. koji je zajedno sa svojim ocem napravio napravio Kab, znači Ibrahim i njegov sin Ismail. Kažemo, e, povođenje za precima može biti pohvalno, povođenje za precima koji su bili na istini, koji su zastupali istinu, kada je istina u skladu sa Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvom, u skladu sa Allahom subhanahu wa ta'ala objavom, u skladu sa e, šerijatskim tekstovima, ajetima, hadisma koji su ispravni, bez sumnje, znači e, oni koji su bili na toj istini, njih je dozvoljeno e, slijediti i pozivati se na njih. kao što kaže e, na primjer Allah subhanahu wa ta'ala o Jusufu alaihi salam da je rekao وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ I ja sam slijedio ili ja slijedim millet vjeru mojih predaka. A ko su bili njegovi preci? Navodi on sam Ibrahim, Ishak, Jakub. Mi nismo imali pravo da Allah subhanahu wa ta'ala E, druga pripisujemo, odnosno da Allah subhanahu wa ta'ala idolopoklonstvo činimo. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Kaže oni koji vjeruju i budu, i budu ih slijedile po njihovom vjerovanju, njihova njihove porodice, to jeste njihovo potomstvo, mi ćemo njima priključiti njihovo potomstvo, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala će e, tim povodom e, potomstvo objediniti na budućem svijetu, na ahiretu, na sudnjem danu, odnosno u džennetu, zato što e, su svi vjerovali. Iako, kao što se navodi u tefsiru ajeta, neće biti svi jednaki po svojim djelima, ali Allah subhanahu wa ta'ala će ukazati počast e, nekima od njih tako što će ih priključiti njihovim porodicama zbog vrijednosti tih zbog vrijednosti tih ljudi koji su bili osnova, odnosno koji su bili zaslužili da uđu u džennet i da postignu određenu deređu, odnosno vrijednost i stepen u džennetu, pa će Allah subhanahu wa ta'ala da bi objedinio to potomstvo na jednom mjestu i druge e, ljude iz tih familija, odnosno iz tih porodica staviti na ta mjesta, mada ih nisu zaslužili e, svojim djelima. Kažemo da ta nedoumica, nedoumica koja se ogleda u argumentaciji onoga ili onim na čime su bili e, dobri prethodnici, je često takva je da se nađe u dušama e, mušrika, odnosno idolopoklonika. Oni se često pozivaju na ovu argumentaciju i e, takvom argumentacijom se suprotstavljaju, postaju, postaju opozicija e, poslanicima i vjerovjesnicima i njihovim pozivima i njihovim misijama. Pa na primjer Nuhov, alaihissalam narod, njima je Nuh a.s. rekao Ja qawmi abudullaha ma nekum min ilahin gajruh. O moj narode, samo Allaho obožavajte, vi nemate drugoga Boga osim njega. Efelate tekun, zar nećete biti bogobojazni? Fekal al alladhina kafaru min qawmih. A zatim je skupina nevjernika iz njegovog naroda rekla Ma hada illa basharun Ovo je samo e, čovjek poput vas, Znači Nuh a.s. je samo čovjek poput ostalih ljudi Juridu en je tefeddala Želi da zauzme višu poziciju nego e, što je zaslužuje, to jeste višu poziciju u odnosu na vas u društvu. Walau sha Allahu la anzala malaikata ma sami'na hada fi aba'ina al-awwalin. A da je Allah tio, on bi poslao meleke, spustio bi meleke, mi za ovako nešto nismo čuli od naših prethodnika, od naših predaka. Znači oni se ovdje također pozivaju na svoje prethodnike, na svoje e, predake, govoreći da takvo nešto nisu čuli. To jeste, nisu čuli da može čovjek doći, biti postanik vjerovjesnik, živjeti sa svojim narodom kao što je bio Nuh a.s. Pošto mu nisu e, vjerovali, onda su oni argumentirali na takav način da su mu se opirali, da su mu postali op opozicija i da su e, govorili da si ti pravi e, poslanik i vjerovjesnik ne bi bio u ljudskom liku i obliku, nego bi Allah objavio ili Allah subhanahu wa ta'ala bi spustio meleke, mi nismo čuli za tako nešto. Može čovjek doći među ljude i da se može proglasiti poslanikom vjerovjesnikom, mi to nismo čuli od naših prethodnih predaka, to jeste od naših praočeva i naših pradjedova. E, tako su oni ono vjerovanje kojih su zastupali njihovi predaci učinili argumentom ili dokazom kojim su se opirali kojim su se opirali svakako onome s čime je došao njihov vjerovjesnik Nuh alaihisselam, njihov vjerovjesnik i poslanik Nuh alaihisselam. Također slična situacija i sa Salihovim narodom, Salih alaihisselam, koji su govorili etenhana en abude ma jabudu ona. Zar ti nama zabranjuješ da mi obožavamo ono što obožavaše naši predaci? Isti je narod sa, odnosno isti je slučaj sa narodom Ibrahima, ali koji su govorili, belvođedna aba'ana kezalik je Oni su se protivili Ibrahimu, ali salam je govorili, mi smo uistinu zatekli naše predake, isto tako postupaju kao mi, to jeste obožavaju kipove i e, čine e, širku odnosno idolopoklonstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Također i faraon, faraon je govorio Musa alaihi selam fema balul korunil ula. A šta je sa onim prethodnim generacijama, sa onim prvim generacijama koje su protekle? Jesu li one bile u zabludi? Njih trebamo slijediti. Znači posebno kada se pogleda na to da je dinastija faraona bila velika i da je bila uh, hiljadugodišnja i on se pozivao na svoje predake koji su navodno bili na uputi. Tako isto su e, idolopoklonici iz reda Arapa u doba Muhammeda sallallahu alaihi sallam argumentirali istim argumentom, odnosno dokazom, govoreći da nisu čuli tako nešto od prethodnika svojih i govorili su da je to izmišljotina, da je to laž. Kada bi Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao Kulu la ilaha ilallah. Recite, nema drugoga Boga osim Allaha. Recite, nema drugoga Boga osim Allaha. Oni bi govorili, ma ja bihada fi al millati ahira. Mi nismo čuli za ovo od naših prethodnika, od prethodnih generacija in hada illa istinu ovo je samo jedna izmišljotina. Ovo je samo jedna izmišljotina. Od tih nedomica koji se često plasiraju, plasiraju se u današnje vrijeme od onih koji olahko gledaju na jeli, jedan odnos e, prema mrtvima i prema mjestima gdje leži, prema svojim grobovima, mauzolejima, torbetima ako hoćete, jedan od tih manifesta ili e, jedna, od tih nedoumica kojim se oni e, pravdaju i kojim argumentiraju jeste i da samo izgovaranje riječi la ilaha ilallah prema ovima je dovoljno za ulazak u džennet. Bez obzira kakve se stvari činile mimo toga. Mi znamo da izgovaranje riječi la ilaha ilallah nema drugog Boga, osim Allaha, da je to svakako e, spasonosno za čovjeka i da čovjek ne može uspjeti na budućem svijetu bez ovih riječi. Međutim, e, neki ljudi su zapali u šetanu klopku, misleći da izgovaranjem ovih riječi, a činjenjem svega onoga što se protiv ovim riječima da će ipak za ove riječi biti e, spasonosne i da će biti dovoljne da se uđe u džennet. Znači makar e, čovjek radio i idolopoklonstvo, makar e, se ponašao kao oni kao što se ponašali od ovog poslanika sallallahu alejhi mušrici makar izgovarao ove riječi kada ih izgovara, onda je to dovoljno za ulazak u džennet i za spas. Mi kažemo, ove riječi jesu spasonosne, ali da bi bile za čovjeka spasonosne nakon što ih izgovori, potrebno je svakako, dragi slušaoci, da ih ne naruši svojim postupcima, ni svojim riječima, ni svojim djelima. Ovakvi govori i zagovaraju da čovjek ne može e, postati ni nevjernik nakon što izgovori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Naravno, da može postati. Kada čovjek izgovori riječi la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, potrebno je da očuva ovaj šehadet. Da u budućnosti ne počini kakva djela koja će biti suprotna ovim riječima i tako ne dokine važenje ovih riječi kod sebe samoga, to jeste ove riječi e, prestaju važiti, prestaju biti validne za onu osobu koja počini neka djela koja je izvode iz islama. Neki ljudi se pozivaju na vanjska značenja hadisa koji govore o ovome, hadisi koji su navedeni u ovoj tematici, to jeste onaj koji izgovori ova dva šehadeta, da nije drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, da će biti zabranjen vatri. Da će biti zabranjen vatri bez obzira šta činio. Mi kažemo u istinu kada čovjek kaže ove riječi, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kada posvjedoči ovim riječima, kada kaže svjedočim da nije drugog Boga osim Allah i svjedočim da je Muhammed, Allahov rob i njegov poslanik, mi kažemo, e, rekao je spasonosne riječi i treba nakon e, ovoga očitovanja, nakon ovoga šehadeta, da sačuva ove riječi. Da sačuva ove riječi na svom ličnom, individualnom nivou, tako što neće počiniti djela koja će biti razlogom da se ove riječi kod njega dokinu, odnosno da vezano za njega na njegovom personalnom nivou postanu nevažeći. Kažemo da ovi hadisi koji su navedeni jesu istina i e, oni govore o spasu i oni su spasonosni u smislu da ih onaj e, ko bude prakticirao će biti spašen. Međutim, ne u općenitom smislu, odnosno ne apsolutno, ne apsolutno, nego o ovoj tematici govore i drugi hadisi. Mi ne možemo određene hadise uzeti i njima argumentirati, a zapostaviti e, ostale hadise. Ili, bilo se radi o ajatima, jeli, kada se govori o određenom propisu, kada se donosi propis, kada želimo da shvatimo propis, moramo uzeti u obzir sve ono što govori o dotičnoj tematici, odnosno dotičnom sadržaju, jer e, uzimanje jednog dokaza za postavljanje drugog dokaza jeste e, u stvari vjerovanje u dio knjige i nevjerovanje u dio knjige. Tako kada govorimo o ovoj tematici izgovaranja riječi la ilaha illallah, kažemo da postoji vjerodostojni hadis koji govori o tome, e, to jeste da će čovjek biti zabranjen vatri ili e, da će to biti dovoljno da čovjek uđe u džennet, ali moramo uzeti u obzir i e, ostale hadise koji ovo pojašnjavaju i koji ovo ograničavaju. Čovjek kada izgovori ove riječi la ilaha ilallah, on mora biti u njih uvjeren svojim srcem. A to uvjerenje srcem iziskuje kod čovjeka da ne počini nešto što će se e, protiviti, odnosno nešto što će narušiti svetost ovih riječi kod osobe. To jeste čovjek mora e, raditi prema zahtjevima e, ovih riječi, mora e, postati nevjernikom u ono što se obožava mimo Allah. subhanahu wa ta'ala. Znači u ovom pogledu, kada kaže la ilaha ilallah, mora shvatiti potpuno e, pravo značenje ovih riječi. Kada kaže la ilaha ilallah, nema drugoga Boga osim Allaha, koji je istinski bio obožavan, onda mora postupati po ovim riječima i mora uznevjerovati u sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Reći da je svako drugo božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala neispravno. Jer samo je priznao da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini Bog koji zaslužuje da bude obožavan. Pošto je to priznao, e, ukoliko u praksi učini nešto što se e, proti ovoj verbalnoj izjavi, ovom svjedočenju, ovom očitovanju, naravno da će to biti razlogom da takvo očitovanje e, prestane važiti kod takve osobe, odnosno time je narušio svetost ovih riječi. Imamo jedan hadis koji se navodi, navješćemo za primjer, kod e, e imama Buharije, od e, Utbana se prenosi, da je rekao fa inna Allah harrama ala nari min qala la ilaha ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio vatri onoga ko izgovori riječi la ilaha ila Allah. La ilaha ila Allah. Jebtegi bi Allah tražeći time Allahovo lice, to jeste Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. U suprotnom, možemo reći i da su munafici u doba poslanika sallallahu alaihi sallam i današnjem vremenu, licemjeri dvoličnjaci, koji su E, ispovjedali u vanštini islam, a u svojoj nutrini oni su krili nevjerstvo i oni su izgovarali ovi, ove riječi la ilaha ilallah. Ali ove riječi za njih nisu bile spasonosne. Zašto? Zato što ih nisu izgovorili svojim srcem. Nisu očitovali ovo svojim srcem, nego su nutrinom i u tajnosti činili djela koja su suprotna ovim riječima. Ukoliko bi e, samo površno i bukvalno rekli da svako izgovaranje riječi la ilaha illallah je spasonosno, bez obzira bilo sa srcem ili bez srca, bez, sa srčanim uvjerenjem, bez srčanog uvjerenja, onda bismo pogriješili i onda bismo rekli da su i munafici e, ti koji će ući u džennet, licemjeri. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala njima zabranio vatru i stavio ih, odnosno zabranio im je e, džennet i e, stavio ih u vatru, to jeste na najniži dio vatre kao što se navodi u Kur'anu na na fi darkil esferi minan nar. Munafici licemjeri su na najnižem stepenu e, vatre, pa čak dragi slušaoci i na nižem stepenu na e, u gorim mukama to znači i u većoj patnji, većoj kazni od samih nevjernika, onih klasičnih nevjernika koji su očitovali da su nevjernici, kao što je to bilo u doba poslanika sallallahu ve sellem koji se protivili poslaniku sallallahu ve kao što je bio Ebu Džehl kao što su bili svi mušrici, Munafici koji su ispovjedali u vanštini islam, a u svojoj nutrini krili svoje nevjerstvo i idolopoklonstvo, su na nižem stepenu zbog svoga munafikluka, odnosno zbog svoga licemjerstva. Oni su na nižem stepenu u vatri, bez, obzira e, koliko je to nevjerstvo bilo kod ovih nevjernika koji su e, očitovali svoje nevjerstvo, javno ga ispoljavali i javno se borili protiv poslanika, alihi salatu e, također, u Sahihu Muslimu e, navodi se jedan predaju koji se kaže men qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Veoma interesantna predaja. Onaj ko kaže izgovori riječi la ilaha illallah i bude uznevjerovao u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači kada si postao vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, dužan si da postaneš nevjernik u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilo da se radi o suncu, bilo da se radi o mjesecu, bilo da se radi o kipovima, bilo da se radi o drugim ljudima, dobrim ljudima, tako dalje. Bez obzira na sve to, Znači, dužan si da uznevjeruješ u smislu robovanja, da pripada samo robovanje, odnosno božanstvenost, e, samo pripada Allah subhanahu wa ta'ala, ne pripada drugima. Dužan si da uznevjeruješ da ta e, božanstvenost pripada drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako bude vjerovao u to da božanstvenost ta pripada, onda e, nije iskreno izgovorio ove riječi la ilaha illallah i takve riječi nisu primljene kod Allaha subhanahu wa ta'ala. E kaže se u ovoj predaji koji izgovori la ilaha illallah i bude uznevjerovao u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala harume maluhu Njegov imetak i njegov život bit će zaštićeni. Wa hisabuhu ala Allah a konačan obračun jeste pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako e, Islam tretira e, odnos e, te vanštine i notrine Čovjek kada kaže riječi la ila Allah, u dunjalučkom smislu on je sebe sačuvao. Sačuvao je i svoj život, sačuvao i svoj imetak, kao što se navodi u, u ome hadisu, a konačan obračun jeste pred Allahom subhanahu wa ta'ala. To jeste da li je čovjek iskreno izgovorio ove riječi svojim srcem. Da li ste riječi bile neiskrene? Da li je on ispovjedao licemjerstvo? To jeste licemjerstvo krio u svojoj nutrini? E, to je e, pitanje ahireta. To je pitanje dolaska pred Allahu subhanahu wa ta'ala i konačnog obračuna sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Međutim, na ovome svijetu, pošto su ljudi ograničeni, njima je dužnost da e, sude prema onome što se manifestira u vanjštini. A u vanjštini se manifestira u slučaju da je neko rekao la ilaha illallah i time e, sačuvao i svoj život i svoj imetak kao što je to bilo u doba poslanika alaihi salatu wasalam. Znači poslanik sallallahu alaihi wasalam nam je ovdje naglasio i vezao, usko vezao e, na prikosnovenost imetka čovjeka i njegovog života e, za dvije stvari. Prvo je da izgovori la ilaha ilallah, a drugo je da uznevjeruje u ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Znači drugo je da uznevjeruje u ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Da uznevjeruje u sva božanstva, iako se nazivaju božanstvima, e, znači da uznevjeruje u njih i da ih u potpunosti negira. Tek tada će e, njegovo ispovjedanje riječi, njegov očitovan, njegov šehadet, la ilaha ilallah, biti ispravan. Kažemo, e, poslanik sallahu alaihi sallam se nije ovdje e, samo zadovoljio riječima i rekao, ko kaže la ilaha ilallah, ući će, u džennet nego nam je postavio dva uslova, to jeste da ove riječi budu iskreno rečene i čovjek se ovim riječima, e, bez obzira što, ukoliko ih je neiskreno izgovorio, ovim riječima će se sačuvati na ovome svijetu. Međutim, neće se moći e, sačuvati e, pri konačnom i zadnjem obračunu, a to je obračun na ahiretu. Znači, ukoliko je neiskreno, neiskreno izgovarao ove riječi na ovome svijetu i neiskreno postupao. Još jedna od eh, nedoumica koja se eh, često spominje i eh, često se plasira jeste i navodni navod da ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam neće zapasti u širk. Da ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ne može zapasti u širk sve dok govori la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To jeste, e, ova nedoumica je slična onoj prethodnoj. U prvoj se, odnosno prethodnoj, kaže da onaj ko kaže la ilaha ilallah, ništa ne može ove riječi kod njega poništiti, bez obzira šta on radio. Bez obzira šta on radio. Međutim, nije tako. Onaj ko kaže la ilaha ilallah, ponavljamo Muhammedu Rasulullah, potrebno je da očuva ove riječi, to jeste da ne uradi kakvo djelo i da ne počini nešto, bilo se radi verbalno, znači jezikom, da ne izgovori ili da e, ne učini kako djelo koje će se suprostaviti ovim riječima i naravno u tom slučaju će se poništiti ove riječi kod čovjeka, to jeste za njega neće biti validne, ona će ostati samo na jeziku, a e, srčano uvjerenje prestaje, prestaje da važi. Imamo ljudi koji danas e, kod sebe imaju e, nekakve savremene manifeste e, idolopoklonstva. Možda su ih nekada stavili pod odoru islama, e, kao što je obožavanje drugih mimo Allah subhanahu wa ta'ala putem mrtvih, putem mauzoleja i tako dalje. Kažemo da oni koji mole druge mimo Allah subhanahu wa ta'ala da im se oprosti ili koji traže određene potrebe od drugih mimo Allah subhanahu wa ta'ala e, takvi su isti kao oni koji su bili od ovog poslanika sallallahu alaihi sallam i koji su govorili mi ove kipove koji su ovdje kod Kabe, njih ima 360 molimo zato da bi se oni molili za nas kod Allah subhanahu wa ta'ala jer smatramo da su ovi kipovi takvi da oni e, su oličenje onih dobrih ljudi koji su nam bili poznati, koji su umrli i prisjećajući se takvih ljudi moleći njih, molimo također da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Allah subhanahu wa ta'ala to ne, e, dozvoljava. Bilo se radi o znači kipovom, bilo se radi e, o onome što je skrivenije od kipova, a to je da se obožavaju mrtvi, odnosno da se obožavaju mjesta na kojima oni leže. Ovo su stvari idolopoklonstva, ovo su stvari putem kojih je e, šetan zaveo mnoge ljude, zaveo ih je u doba Nuh a.s., zaveo ih je kod drugih naroda, e, u doba Musa a.s., u doba Isa a.s., u doba svih e, poslanika i vjerovjesnika koji su prethodno bili, a također ova pojava, ova pojava će biti prisutna i do sudnjega dana. Ova pojava će biti prisutna do sunnjega dana. Ona sada nije popularna u smislu obožavanja kipova, mada imamo mnoštvo danas e, ljudi, jeli imamo religije, konfesije u kojima se obožavaju kipove. Međutim, mi ovdje govorimo striktno onima koji se deklariraju kao muslimani, općenito deklariraju se kao oni koji su ušli islam, a kod sebe imaju ovakvih dijela. E, takva dijela je potrebno izbjegavati, obaveze izbjegavati da bi čovjek upravo e, zadržao ispravnost da bi e, ostale ove riječi validnima i da bi bile primljene kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a to su ove riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E, poslanik vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nas je obavijestio da će u ovome ummetu biti onih koji će oponašati prethodne narode. Ehlul Kitab je knjige i njihove običaje. Da te tebi onne ne menkane kablekum. Vi ćete sigurno slijediti običaje onih koji su bili prije vas. Šibren bi šibrin, vadviraan bi E, Pedalj po pedalj, lakat po lakat. Znači, poslanik sallallahu alaihi wasallam nam kaže nakon e, onog najboljega vremena kada su se e, ljudi u njegovo vrijeme očistili od e, idolopoklonstva da će se idolopoklonstvo povremeno povremeno i polako nekada vraćati među pojedine pripadnike njegovoga, njegovoga naroda, odnosno njegovoga umeta. Kao što je uzimanje dobrih ljudi, kao što je uzimanje svećenstva za bogove mimo Allah subhanahu wa ta'ala, tako što će oni propisivati ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao. Poslanik sallahu alaihi sallam nas je obavijestio da će se pred sudnji dan, znači neće nastupiti sudnji dan, kaže, a da neće e, jedno pleme iz moga umeta priključiti se mušricima. Priključiti se mušricima. Ovo su sve naznake kod poslanika sallahu alaihi sallam. I ovo sve upozorenja od poslanika sallallahu alaihi da ne smijemo doći sa onim što oponira riječima la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ne smijemo to uraditi e, svojim svojim dijelima, niti svojim jezikom. Pa kaže da će e, i neke skupine iz njegovog umeta obožavati kipove bit će takvih da će obožavati kipove. Znači ovo će se desiti sigurno sudnjega dana. Jer je poslanik sallahu alaihi wasallam to nagovijestio. Znači neće njegov čita umet. Umet kao umet Muhammeda sallahu alaihi wasallam će ostati na tom ispravnom islamskom monoteizmu sve do sudnjega dana. A posebno ta spašena skupina koju poslanik sallahu alaihi wasallam spominje. La ta ifetu min umeti ala l'haqi zahirin. Neprestano će jedna skupina iz moga umeta biti eh, prepoznatljiva po istini prepoznatljiva po istini, spašena skupina. Mi govorimo da će biti ipak onih ljudi, kao što poslanik sallahu alaihi sallam ovdje nagovještava, bit će onih ljudi koji će zalutati i koji će čak e, pod okriljem islama, znači pod plaštom islama, predstavljajući se tako, e, deklarirajući se kao muslimani, deklarirajući se da ispovijedaju islam, e, bit će onih koji će početi obožavati drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kao kao što su kipovi. Mi kažemo, ovakvi slučajevi još od doba poslanika sallallahu alaihi sallam su se e, dešavali. E, ljudi uzmaju različite principe u svome životu. Ti principi, ukoliko su neislamski, e, nekada oni postanu uvertira za idolopoklonstvo, a nekada znači iz te uvertire prijeđu u pravom smislu u realizaciju, odnosno stvarenje toga idolopoklonstva. Eh, ima ljudi koji uzmaju različite principe u današnjem vremenu koji eh, nisu islamski eh, devijantne pobude slijede, to jeste devijantne također i pokrete i tako dalje. Znači ljudi izađu iz vjere pozivajući se na to da su još u islamu, da su muslimani, oni govore možda ila Allah i Muhammedu Rasulullah, ali te riječi njima ne koriste. Te, te riječi njima ne koriste zato što zastupaju te e, principe, destruktivne principe, e, devijantne ideologije. Bez obzira što kažu la ilaha ilallah Muhammedu Rasulullah, e, čini stvari bilo svojim e, riječima da ih izgovaraju ili e, svojom praksom da ih pokazuju, čine stvari koje oponiraju ovim riječima la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nema drugog Boga osim Allaha i Muhammed je Allahu e, Jedna od tih sumnji koja se danas također uveliko manifestira jeste pitanje šafata, odnosno zalaganja. Mi znamo da je e, šefat istinska stvar. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najveći šefađija kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je on najveći zagovornik koji će se boriti za svoj umet, to jeste posredovati za svoj umet kod Allaha subhanahu wa ta'ala u onim najtežim trenucima. Doći će znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što se navodi u vjerodostojnim predajama i zatražit će od Allaha subhanahu wa taala dozvolu da se zalaže za svoj umet. Neki ljudi su pogrešno shvatili e, šefat, pa ga direktno traže od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste moli poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govori: "Poslanice, daj mi šefat." Šefat se ne traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šefat kao posebnu odliku će imati naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Njemu će biti dat šefat od Allah subhanahu wa ta'ala, sa subhanahu wa ta'ala dozvolom. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije taj e, od kojih se traži šefat, nego šefat se traži od Allah subhanahu wa ta'ala. Moli Allah subhanahu wa ta'ala da ti dadne na sudnji danu Muhammeda sallallahu alejhi ve kao zalagača, odnosno kao šefađiju. Ovo je ispravna predođba o šefatu. Nije znači ispravno reći želim, molim Muhammeda da e, mi on bude zalagač na budućem svijetu. Ovo je stvari idolopoklonstva, odnosno širka, jer kao što smo prošli put govorili, dova se upućuje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Dova se ne upućuje Muhammedu sallallahu alaihi wa Samo se dova upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala. On je jedini Bog, jedini Bog, jedini pravi Bog, božanstvo kojim se upućuje dova, od kojih se traži putem molitve. Nije dozvoljeno čak ni od Muhammeda sallallahu alejhi ve bez obzira što je na tako visokom stepenu, bez obzira što ga je poslanik Allah subhanahu wa taala postavio kao izaslanika e, svim ljudima. Nije dozvoljeno ništa od njega tražiti. Nema te veze između čovjeka i poslanika sallallahu alejhi ve kao što je to veza između čovjeka i Allaha subhanahu wa taala naša veza između e, nas i poslanika sallallahu alejhi ve jeste da poslanika sallallahu alejhi ve sellem respektujemo, jeste da slijedimo dosljedno poslanika sallallahu alejhi ve da poštujemo njega, da poštujemo njegovu porodicu, da poštujemo njegove ashabe, da poštujemo njega e, slijedeći Kur'an i sljedeći njegov sunnet. A kada se radi o ibadetu, robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala, samo robujemo Allahu, nikome više. Nije dozvoljeno ni od Muhammeda sallallahu alaihi sallam tražiti šefat, nego šefat tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ga dodijeli tako što će se Muhammed sallallahu alaihi sallam za nas kod Allaha subhanahu wa ta'ala zalagati. Zato ne spominjemo svaki put kada proučimo kada proučimo onu dovu poslije poslije ezana. Allahume, rabbe hadihi davati tam, al qaime, o gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, ati Muhammeden il al fadile. Daj Muhammedu vasilati fadile. To jeste, daj Muhammedu, sallallahu alaihi sallam, taj stepen da se zalaže za nas kod tebe na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude zalagač. Pa onaj ko bude učio stalno u do kao što se navodi u vjerodostojnoj predaji, zaslužit će šefat od od, od Allaha subhanahu wa ta'ala tako što će se Muhammed sallallahu alaihi za njega zalagati. To je ispravna vizija, ispravna predožba o e, znači šefatu. E, prva isprika mušrika, poklonika u doba poslanika sallallahu alaihi sallam, za njihovo obožavanje kipova jeste upravo bila da su ti kipovi e, znači nešto što oslikava dobre ljude. Pošto to oslikava dobre ljude, onda te, te kipove treba moliti hm, na takav način da će se oni zalagati kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste moljenjem tih kipova, mole se ti dobri ljudi, a ti dobri ljudi se zalažu kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njih. Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio ovakvu, ovakav način posredovanja. E, poslanik sallallahu alaihi sellem jeste nama posrednik kod Allaha subhanahu wa ta'ala u donošenju objave, u donošenju znanja, u prenošenju Kur'ana ali nam nije posrednika kada se radi o robovanju, o obožavanju, o ibadetu. Nema tu posrednika, nema tu posredništva. Svaka vrsta posredništva u ibadetu smatra se idolopoklonstvom. Smatra se, smatra se širkom davanjem učešća nekome ili nečemu samo u onome što pripada Allah subhanahu wa ta'ala. U onome što samo pripada Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah subhanahu wa ta'ala pripada to da samo njega obožavamo, ništa mu ne pripisujući. Ne pripisujemo ni dobroga čovjeka, ni privrženoga meleka, ne pripisujemo ni Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada se radi o ibadetu, postoji samo veza između čovjeka i Allah subhanahu wa ta'ala. Tu nema ni Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, tu nema ni znači ni meleka, tu nema ni dobrih ljudi. Kad se radi o toj ibadetskoj vezi robovanja, samo je veza između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovoga roba. Kažemo, e, zalaganje postoji na način da će se Muhammed sallallahu alaihi dobri ljudi, e, šehidi, iskreni ljudi, prijatelji, zalagati za svoje prijatelje e, na sudnjem danu prijatelj za prijatelj će se zalagati na sudnjem danu. Najveća vrsta zalaganja jeste da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zalaže za pojedince ili skupine iz ovoga umeta. Ali to zalaganje, taj šefaat biva sa odobrenjem od Allaha subhanahu wa ta'ala i kada tražimo taj šefaat, tražimo ga od Allaha subhanahu wa ta'ala kun lillahi šefaatu džemija reci samo Allahu pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala pripada sav šefat. Samo je Allah taj kojim pripada to zalaganje, odnosno odobrenje o zalaganju. Zato taj šefat se ne traži od mrtvih, jer Allah subhanahu wa ta'ala nam to nije odobrio, niti od meleka, niti od vjerovjesnika, niti od drugih ljudi, jer e, šefat je samo Allahu subhanahu wa ta'ala vlasništvo. Samo se od njega traži i e, čovjek kada bude htio da se zalaže za druge na sudnjem danu, morat će imati odobrenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će dati odobrenje kome bude on želio da se zalaže. Allah subhanahu wa ta'ala je taj od kojih se traži odobrenje za zalaganje. Tako će Muhammed sallallahu alejhi zatražiti da Allah subhanahu wa taala odobrenje zalaganje, a traži ga i meleki, dobri ljudi, šehidi i iskreni ljudi i prijatelji čak za prijatelje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Koliko ima meleka na nebesima, njihovo zalaganje ništa ne koristi osim nakon što Allah dozvoli zalaganje kome hoće i s kime je zadovoljan. Kome hoće i s kime je zadovoljan. Znači, bez Allahu subhanahu wa ta'ala odobrenja o šefatu, o zalaganju, e, nema šefata, nema zalaganja, e, takvo zalaganje i traženje takvoga zalaganja šefata bit će beskorisno. Jedna od sumnji, odnosno jedna od tih nedoumica, ovo je zadnja koju ćemo večera spomenuti, jeste nedoumica da su evlije i dobri ljudi visokoga stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala i mi zato što su oni dobri zbog njihovog ugleda i njihove pozicije molimo njih da bi da bi nam Allah subhanahu wa ta'ala uslišao naše dove. Ovo je neispravno, neispravno vjerovanje. Neispravna vizija i neispravna predožba o ovome. Mi kažemo, evlije su Eh, svi oni vjernici, svi su ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala štićenici i odabranici. Eh, ovdje mislim na vjernike. Na vjernike eh, svi dobri ljudi imaju posebno poseban stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, takvo zalaganje, takvo posredovanje u smislu da se traži putem njihovog ugleda, samo zato što neko ima dobar ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala, što ga smatramo takvim da je dobar kod Allah subhanahu wa ta'ala, da putem njega tražimo e, to zalaganje, uzimamo ga za posrednika, tačnije rečeno da Allah subhanahu wa ta'ala to nije dozvoljeno i e, to dijeli istu osnovu sa ona dva prethodna primjera koja smo spomenuli. Kažemo da su svi E, vjernici, da su svi vjernici Allahu subhanahu wa ta'ala štićenici, da su svi e, oni Allahu subhanahu wa ta'ala evlije. Mi ne možemo nikada reći za određenog čovjeka sto postotno potvrditi da je evlija, kao što ne možemo reći ni da je vjernik. Možemo reći da je musliman. Znamo da E, obavlja namaz, da je odan Allah subhanahu wa ta'ala, da je dobar prema vjernicima. Sve su to e, pozitivne karakteristike koje se nađu kod određenih ljudi. Međutim, da za nekoga tvrdimo kategorički da je vjernik ili da je toliko prežen Allah subhanahu wa ta'ala da je Allah subhanahu wa ta'ala štićenik, zato je potrebno da imamo dokaz iz Allahove knjige ili sunneta poslanika sallallahu sallam. Pa znamo sigurno da je Ebu Bekr bio evlija, štićenik. Znamo da je poslanik sallahu alaihi wasallam preoshodno bio štićenik Allah subhanahu wa ta'ala, njegove vlija. Da su to bile prvi halife. Znamo za pojedine ljude od ashaba, općenito u smislu svi ashabi su bili uh, Allahu subhanahu wa ta'ala Ali u našem vremenu kada ne postoji eh, dokaz za to, kada nema objave, kada nema objave, onda se nadamo za određene ljude da su Allahu subhanahu wa ta'ala štićenici, nadamo se da su kod Allaha subhanahu wa ta'ala dobri, jer ne moraju biti dobri kod Allaha subhanahu wa ta'ala ukoliko su dobri u našim očima, nikada ne znamo uh, kako će biti čije ishodište, ne znamo konačne posljedice dijela, ne znamo kako će ljudi završiti na ovom svijetu. Smatramo ih možda dobrim, smatramo ih čak i uh, jako privrženim Allah subhanahu wa ta'ala, ali ne znamo šta će biti na kraju sa njima. Zato što nemamo dokaze kao što su postavili dokazi u doba uh, Muhammeda sallallahu alaihi koji nam je govorio uh, i prinosio ono što se nalazi, nalazi u gajbu. Tako da uh, se pod ovim opravdanjem, pod ovom nedoumicom uh, ne smije dozvoliti da kažemo za određene ljude su evlije i da su dobri ljudi, tako da kategorički to tvrdimo, a zatim ih uzmemo kao posrednike zbog njihove dobrote i posebne protekcije da Allah subhanahu koja im je data, da to uzimamo za razlog da oni budu posrednici kod Allah subhanahu wa jer eh, učinilo se isto ono što se učinilo u doba nakon e, Ibrahima a.s. i u doba Muhammeda sallallahu a.s. Ono što su mušici činili. I oni su uzimali dobri ljude, odnosno e, njihove kipove za posrednike do Allaha subhanahu wa ta'ala. To se nama ne smije desiti jer samo Allah subhanahu wa ta'ala pripada ibadet i samo Allahu subhanahu wa ta'ala pripada iskreno obožavanje i samo uh, postoji ta veza između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednika, između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala nema u ibadetu, sako uh, svako posredništvo između čovjeka i Allahu subhanahu wa ta'ala u smislu ibadeta, robovanja smatra se idolopoklonstvom. Dragi slušalci, sa ovim bi mi večeras e, završili. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala, e, nagradi na slušanje pozornosti. Sljedeći put ćemo govoriti nešto više o nekim e, manifestacijama velikoga velikoga širka, odnosno velikoga idolopoklonstva, pa ćemo govoriti o idolopoklonstvu koje se čini iz straha prema drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala.